Goiz Flash, aktualitateaz trufatzen den emanaldia. aldia. <sighs> Egunon entzuleak. Nio, ze gautxarra pasatu butan. Oean, itzulikaka ezin lokar zainetan, eta hori zergatik, UNP-ko bozak baitira larun batuntan. Guk, UNP alderdiko militante kartsuek, beharko dugu gure buruzagia autatu, eta autua zaila da. Ez, ez, ez, zen, eh? nire autua aspaldian egin adute, eta denek badakigu Nikola Sarkozy pasatuko dela, nio hori gizon baliosa. Mi gaiztematzuek besterik balima diote ere, goiz flashek dio, gizon zuzena dela, leiala, garbia, etzaio deus reprochatzen al, berak dion bezala funtsian. Je vous le dis bien dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez Rien. Ah, bakatu entzuleak, arrangura tekniko bat, ez dakit, irri horiek nola atera diren, zeren, bon, balditu ba, afera ilun bat edo bi, buru gainean. Ara nola, dirua gordezka karasitik, eh, ukan baladuren bost kampaino ordaintzeko. Hada, oh. ez da besterik. Abai, bon, eh, Kadafik dirustatu zukela bere 2006ko boska kampaina. Nola? Bai, eh, retrokomisioniak Kazakstaneko helikopteroen saltzetik. Eh, zer diozu? Betanko ganderearen ahuleziaz baliatu izaitia diru hartzeko? Eh, baina mesterik ez, eh? Ba, ados, eh, eskus hartzea Bernard Tapi eta Kredi arteko aferan. Eta are, are, beroan bero, Big Malion eta faktura faltsuak bere mitinen gastuen soberakin keriak ukutzeko. bon, are, azken bat, gero fini, eh? behatzi kakotz lau milion euro xautu dituzkela elizetik, sondaie ikerketen egiteko. Beraz, bilduma egin ezagun, una, Nikola Sarkoziren gaindiren akusapentsuz muen, bilduma, kasu, hartu atxa. abus de biens sociaux et de edo ontasun sozialetaz trafic baliatzea, trafik de edo eragin trafikoa, Fonds et usage de de de dokumentu faltsuak qui izana, abus de confiance et de de edo beste baten konfiantzaz sobera baliatu izana, eskrokerian band organize edo de talde antolatuan, crise illégale d'intérêt et interesak legez chaque hartu izana, blanchiman edo xulitze, et edo corruption détournement de de fonds fonds publics et fond publik edo funts publikoen desbideratzea, eta de konfianz de norbaiten hau les baliatu izana. Ouf Ara, baina hori guztiak egan bezala, susmoak etoroz gainetik, kalomnia utxak dira, ez teala Nicolas. Est-ce que vous croyez que si j'avais quelque chose à me reprocher, au fond de moi, je viendrais m'exposer dans un retour à la politique comme aujourd'hui Bo, baina nundik eskapatzen dira hiri horiek. Eh, berriz ere barkatu entzuleak. Are, atxik Nicolas, are. Oi, oi, frantzesetik itzulpena egiteko somat kasola dituzun gaixo Nikolas zuzen kontra. Goiz flashek, kantu bat eskaitzen nauzu, kuraia ardezazun. Ai, Nikola, bainantzuk nola duzu hainbeste kasola. Bada Big Malion afera, Big Malion afera baduzula, bada Kadafi afera. Kadafi Big Malion afera baduzula, bada karrasi afera. Karrasi Kadafi Big Malion afera baduzula. Ai Nikola, bainantzuk nola duzu hainbeste kasola. Ez, ez da fini. Bada betankur afera. Betan kurka rashi big malion afera baduzula Bada Kazakstan afera Kazakstan betan kurka rashi malion afera baduzula Aspergari da, eh? Ai Nikola bainantzuk nola duzu hain beste kasola Bada kredilione afera Eh? Ah, Kristof eh, eta Rantxak sinela zen dautate, aspergerian izala. Bo, ez